Він, мабуть, влучив, бо норвежець кинувся навтіч, пославши в пароплав кілька пострілів. Вершомет, спостерігаючи це, голосно засміявся. Тепер він наплачеться. За дві хвилини льодом укриється. Справді, мороз стояв не менш як 20 градусів. Обмокнути в таку погоду річ малоприємна. Увагу кара притягла інша подія. На носу, де лежав запара, з'явилося над фальшбортом щось темне. Безперечно, що ліз хтось із норвежців. Кар згадав, що саме там із крижини снігу Лейте зробив приступку, щоб вилазити на ніс без трапа. Штурман напружено чекав, що зробить гідролог. Йому здалося, ніби той трохи підвівся. Постать зникла. Лише якийсь брязкіт слабо долинув звідти. Що саме зробив гідролог, залишилося для штурмана незрозумілим. По трапу щось важко загупало. На місток збігла велетенська постать. Вона несла на руках людину. Капітане, почувся голос Павлюка, пробачте мені. Я не зразу зрозумів, у чим справа. Ось я приволік одного норвежця. Звідки? Ліз на борт. Ми з Шелемехою його й помітили. У цей час з новою силою затріскотіли постріли. Норвежці починали атаку. Це було значно серйозніше. Ельгар і Карсен, що похмуро стояли біля кара, захвилювалися. Капітане Кар, сказав гарпунник, дозвольте мені крикнути кілька слів товаришам. Давайте, давайте, тільки щоб вас не підстрелили. Ельгар перехилився з капітанського містка і щось закричав по норвезькому. Біля нього стукнула куля, але він, не звертаючи на те уваги, продовжував кричати. Очевидно, його почули, бо стрілянина стихла. Лише хтось уперто раз у раз стріляв, і кулі лягали біля Ельгара. Гарпунник, наче відповідаючи на ті постріли, крикнув по-англійському. Мабуть, він хотів, щоб його зрозумів кар. Ландруп, не псуй патрони і знають, що ти за два кроки від свого носа не влучиш в моржа. Певне, хтось примусив ландрупа припинити стрілянину. На пароплаві і навколо пароплава запанувала мовчанка. Всі слухали Ельгара, хоч і розуміли його лише норвежці. Та от з боку норвежців залунали обурені вигуки. Карові здалося, ніби в тих вигуках було не тільки обурення, але й недовір'я. Закінчивши, Ельгар звернувся до Кара. Я і Карсен зійдемо на кригу і доведемо товаришам, що ми не заарештовані і що радянські моряки кращі наші друзі. Обидва норвежці зійшли з містка і плигнули з палуби на кригу. Почулися привітанні і здивовані вигуки. Ельгар голосно щось розповідав. Норвежці підійшли ближче до лахтака. Кар шепнув торбі, щоб люди на всякий випадок були на поготові. Хтось устряв з Ельгаром у суперечку, і скільки Кар міг зрозуміти з інтонації, лаяв його. Штурманові здалося, що то голос шкіпера Ларсена. Та ось його підтримав другий голос. Почулися ще голоси. Хтось виступав на захист Ельгара і Карсена. Суперечка, очевидно, розгорялася лайка гострішала. Раптом бухнув постріл. Хтось застогнав і впав. Залунали крики Ельгар, Ельгар. Ще бухнуло кілька пострілів, і кілька чоловік побігли геть від пароплава. Посварились, подумав Кар, і швидко зійшов з містка, крикнувши торбі. Ви заступаєте мене на пароплаві. Ухопившись руками за планшер, Штурман плигнув на кригу і підійшов до норвежців. Три постаті стояли осторонь, а дві нахилились над людиною, що сиділа на кризі. Здорово, друзі, сказав Кар. Перед ним розступилися. Хтось ухопив його за руку, і він пізнав Карсена. Ельгар, сказав матрос і показав на того, що сидів. Усе кінчилося гаразд, промовив гарпунник, стараючись з допомогою товаришів підвестися з криги. Я ж казав, що він не вміє стріляти, додав Ельгар, коли йому вдалося стати на ноги.